bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Bularning kofir bo'lib la'natlanishiga sabab ular osiy bo'lganliklari va o'zlarini chegaralardan tajovuz qilib haddlardan oshganliklari sabablidir. Ularning keyingi jinoyatlari esa ular odamlarni munkardan qaytarishmas edi, balki ularga qo'shilib munkarni birga amaliy qilishardi. Banu Isroilning ulamolari Banu Isroilni Tavrot, Injil, Zaburni bilgan go'yo olimlari nima qilardi? Munkardan-ku qaytarmasdi. Shu munkar gunohni qilyotganlar bilan birga gunohdan hech tap tormaydi, gunohni qilardi. Shuning uchun ular Tavrot, Injil, Zabur va Qur'on tili bilan va Davud va Iso alayhisalomlarni tili bilan la'natlangan. Bu la'nat qiyomat kunigacha ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ham va'id. Munkari ko'rib qaytarmayapti, balki o'zi ham o'tiribdi ular bilan ham suhbat bo'lib. U mal'un. Mal'unu Bu nahiy anil munkar qilmaslik, amru ma'ruf qilmaslikning yomon oqibati bu. Bismillahirrohmanirrohim. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا illa ma kanu ya'malun. Alloh subhanahu va taolo Qorunni yerga yutkizib yuborgandan keyin yer yuzida Alloh subhanahu va taolo g'urur qilmaydigan, fasod qilmaydigan, mutakabbirlik qilmaydigan kishilar uchun o'zining oxirat hovlisini tayyorlab qo'yganligini xabarini berdi. yer yuzida mutakabbirlik qilmaydigan, fasod qilmaydigan kishilar uchun Alloh taolo oxiratdagi hovlisini va'da qildi va oqibat faqat muttaqilarga ekanligini xabarini berdi va Alloh taolo kimda kim hasanotlar bilan Robbisini huzuriga keladigan bo'lsa, ana shu kishi uchun qilgan hasanotlardan yaxshirog'ini tayyorlab qo'yganligini xabarini qildi. va kimda kim sayyiat gunohlar bilan keladigan bo'lsa, gunohlar qilgan kishilarni qilgan gunohlariga yarasha jazo borligini xabarini berdi. Bu yerda bitta nuqta bor birodarlar, manja bil hasanati. Kimda kim hasanotini bilan kelgan bo'lsa. Bir hasanot qilishlik bor, bir savob amallarni qilish bor, uni olib borishlik bor. Uni qiyomatga salomat yo'lda oldirib qo'ymasdan dushmanlarga olib borish bor. Ya'ni biz Alloh taolo bir amalni qilishlikka tavfiq yaptı. Şimdi biz Allah'tan dua qilaylikki, ki şunu kabul Buni Bunu ham bo'ladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man ahabba an yakuna aqwa an-nasi falyatawakkal ala Alloh ta'ala." ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل أخرجه ابن أبي حاتم رسول الله <clears throat> صلى الله عليه وسلم مرحمت qildilarki qaysi bir kishi eng kuchlik inson bo'lishligini istasa, yaxshi ko'rsa, Alloh uzige o'zigagina tavakkul qilsin. Kimde kim adam eng kuchli odam men bo'lay. Shu odamga bo'layotgan yo'llanma, dastur shuki Allohni o'zigagina tavakkul qilsin. Kimde kim odamlarning ichidagi eng boy, g'ani bo'lishlikni istasa, o'zini qo'lidagi ikki qo'lidagi narsadan ko'ra Allohning qo'lidagi narsa uning uchun ishonchliroq bo'lsin. Ya'ni Allohning huzuridagi narsaga ishonsin. O'zini jamlab qo'ygan narsasiga emas. Bu eng boy kishi. Kimda kim istasaki insonlarni eng mukarrami bo'lishligini istasa, eng mukarram odam bo'lishini istasa, Alloh azza va jalladan taqvo qilsin. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسول محمد صلى الله عليه وسلم سلر قالب كي قال نرسل عليلر سلر قيتر قال نرسل قيتر أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وإرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دان أبو هريرة رضي الله عنه روايات قلقان حديثتا رسول الله صلى الله عليه وسلم bizlarni bir qancha dunyo va oxiratdagi baxtsizligimizga sabab bo'ladigan gunohlardan qaytardilar. aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsadan qaytishimizga ishora bo'lgan oyatni tilovat qildik mana bu yerda ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qancha narsadan qaytardilar bizlarni qaytargan birinchi narsalari yomon gumonlardan qaytardilar iyyakum va don yomon gumonlardan qaytardilar fa inna dhanna akzabul hadid albatta yomon gumonlar so'zlarning eng yolg'oni. So'zlarni eng yolg'oni. bu katiran min adh oyati ham bor. Inna ba'dadh-dhann ithm. Sizlar ko'p gumon qilishlikdan o'zingizdan tiyinglar. Albatta ba'zi yomon gumon qilishliklar ochiq gunohdir. Bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni yomon gumon qilishlikdan qaytarib qolmasdan ehtiyot bo'linglar va bu yomon gumonning darajasini bizlarga xabarni berdilarki fa inna zanna akzabul hadis so'zlarni eng yolg'oni bu yomon gumon dedilar va tahassasu tahassasu insondagi 5 a'zo bor haq bilan botilni qabul qiladigan. Ko'zi bor, burni bor, og'zi bor, qulog'i bor, terisi bor. Mana shu 5 ta a'zo bilan man qilingan narsalarni tatib ko'rishlik til bilan, hidlab ko'rishlik, eshitib ko'rishlik, ko'z bilan qarashlik yoki badanni badanga tegizishi yo bir narsa ushlab ko'rishlik. Mana shu 5 ta narsa bilan, 5 ta a'zo bilan qaytarilgan, ya'ni man qilingan amallardan qaytarilgan. Bu ikkinchi bu birinchi yomon gumon, ikkinchisi mana shu 5 ta a'zo. Aytdik, ko'z, burun, og'iz, quloq va badan, qo'l, oyoq hammasi kiradi. Shularni a'zolar bilan ko'rishlik yoki boshqa eshitishlik, tatib ko'rishlik, ushlab ko'rishliklardan qaytardilar. Bu ikkinchisi. Wala tajassasu. Musulmonlarni maxfi bekitiqchi ayblarini josuslik qilib qidirib yurmanglar. Mana bu josuslik amali agar musulmonlarning ichida rivojlanadigan bo'lsa, Buni oqibatida musulmonlar o'rtasidagi quvvat birodarlik rishtalari, iplari uzilib-uzilib ketadi. Hech kim bir-biriga ishonmaydi. Shuning uchun ham musulmon josuslar agar kofirlarga josuslik qiladigan bo'lsa, ularga tavba yo'q. Qattiq olinadi. Bu josuslik musulmonlarning orasidagi josuslik bu josuslik musulmonlarning zarariga kofirlarga josuslik. Kofirlarning foydasiga josuslikdan qaytardilar. Wala tanafasu o'zaro dunyo ishlarida musobaqalashmanglar. Va la tahasadu o'zaro hasadlashmanglar. Endi dunyo haqida ko'p to'xtalmadikki, chunki undan voz kechganligimiz avvalda aytdik. Keyingisi esa lekin hasad. O'z aro hasadlashmaydi. O'z aro bir-birlariga bir hasadlashmaydi. Birinchi hasad jinoyati iblisda sodir bo'ldi. Odam alayhisalomga hasad. Ikkinchi hasad Qobil va Hobilda aka ukan o'rtasida sodir bo'ldi. Keyingi hasadlar ma'lum. Yusuf alayhisalom akalari hasadi. Ahli kitoblarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan hasadlari Bu hasadlarning oxirgi natijasi nima bo'ldi? Shayton mal'un bo'ldi. Qobil Habil qissasi ma'lum. Yusufni akalari nima bo'ldi? Banu Isroil ahli kitoblar nima bo'ldi? Hasadni mukofoti shu. Hasadni hayoti dunyodagi jazosi shu. Shayton desa hamma taniydi. Birinchi jinoyatul hasad. Hasad, nifoq bu narsalar Makka da yo'q edi, birodarlar. Makka holatida Rasululloh sallallamiz alayhi vasallam o'zaro musulmonlarning ichida yo'q edi. Nimaga hammalari mazlum edi? hukumatlari yo'q edi, qudratlari yo'q edi. Hamma dushman tarafdan mazlum edi. Nifoq, hasad yo'q edi. Madinaga kelganda paydo bo'ldi. Nimaga? Madinaga kelganda endi bular davlat qurishdi. Amir, qo'mondonlar, mas'ullar bittasi past, bittasi baland. Mana buni oqibatida hasad paydo bo'ldi. Va bu hasad oxir oqibat nifoqqa aylanadi. Hasad ayniki temirni zang yeb tugatgan singarin hasidni yeb tugatadi. Bu chidolmaydi. Hasaddan bir necha xil hasad bo'ladi. Bir hasad bor, bir kishi bir kishi yaxshilik qilyapgan bo'lsa, nimaga bunga yaxshilik qilyapti deydi, menga qilmayapti deydi. Yana bir hasad bor, eng yomoni bu, o'ziga yaxshilik qilsa, nimaga menga yaxshilik qilyapti deb unga ham hasad qiladi. Alloh taolo hammamizni hosil bo'lib qolishidan o'zi aslasin Va tabaghadu o'zaro bir-birlaringizga bug'z adovat qilmanglar. Bu ham bor. Kofir qolib ketgan, o'zaro yoqalashib yuribmiz, o'zaro mushlashib yuribmiz. Sal kuchimiz ko'payib ketsa, darrabda bo'g'iz adovat boshlanadi. Nimaga? Bu gunohlar hammasi shaytonning programmasida bor. Jang maydonida bularni yanch olmadim, endi ichidan yimirib yoraman degan. Xosatan jang maydonida tajriba shu bo'ldiki, shu to'pu, tanki, tayyorani bombardidan shayton ham qochib ketishi kerak. U sangardagi muhabbat, oho, jang vaqtidagi ulfat, bir-birini yaxshi ko'rgan jangdan keyin chiqqandan keyin boshlanadi. Biz ham asosiy ishlarimiz qo'yib qolib ketib, u bilan uni yarashtirib, bu bilan buni yarashtirib, bu vasulni bunga nimaga? Shayton jang tugagandan keyin o'zini oilasi bilan ko'chib kiyib yuboradi shekilli jamoat ichiga. Bu bilan urushtirib, bu bilan urushtirib. Wala tadabaru bir-biriga yuz o'girib ketmaydi. Mo'min kishi mo'min kishi yuz o'girib ketmaydi. Hasan va Husayn Rasululloh sallallohu alayhi sallam nabiyalar bilan o'rtasida ham gap qochib turar ekan xabar keldiki hasan va husayn o'zaro gaplashmayapti bir biridan yuz yugur yuribdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar yetkazib qo'yinglar qaysi biri avval uzr so'rab gap boshlasa jannat unga vojib bo'ladi husayn kichikroq edi hasandan yugurib keldi ey akajon dedi bobomiz bir xushxabar beribdi shu mendan kechirim so'rang jannatga sizni mendan oldinroq keling dedi haligi avvaldagi shuncha muvaffaqiyatlarga nimaga erisha olmayapmiz degan savollarga javob shu yerda Akuni ibadallohi ixvan kama amarakum. Va Allohning yo'lida bir-biringizga aka-uka bo'linglar, birodar bo'linglar. Xuddiki sizlarga amr qilingandek. Alloh taolo Rasuli amr qilgan o'zaro birodar bo'lishlikka. Mu'minlar. Bunda biz ixtiyoriy emasmiz. e men xohlasam palonchi bilan birodar bo'laman, do'st bo'laman, bo'lmasam bo'lmayman degan ixtiyor yo'q bizda agar Alloh va rasuliga iymonimiz bo'lsa. Bunda ixtiyor emasmi? Va biz ahli sunna va jamoa aqidasidagi kishilar bir birodarimizdan sodir bo'lgan gunohni xohu kabira bo'lsin. Sababligidan uni biz islom safidan chiqarib qo'ya olmaymiz. Bunga misol ana shu zina qilib qilgan zino gunohini tan olib, bir necha bor kelib rajm qilingan ayol rajm qilinayotgan vaqtida Xolid ibn Valid otgan toshdan yuzlariga yoki tanalarga sachrab ketgan qonga haqorat qilib yuborgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Ey Xolid, ovozingni o'chirgin" dedilar. Bu ayol shunday tavba qildiki, uni tavbasini ahli Madinaga bo'lib esa oshib qoladi. O'zlari mana bu rajm qilib qatl qilingan ayolni janozasini o'qib dafn qildilar bu gunoh kabira qilgan ahli sunna val jamoa aqidasi havorish mo'tazila takfiriy toifadan farqi shuki gunoh qilsa gunoh kabira bu qilgan gunoh kabirasi bilan uni islom safidan chiqarib qo'ymadi ya'ni u gunohkor musulmon va ko'rib kelyapmizki, birodarlarimizni xato kamchiligi ayniki o'zimizda ham ko'p. Baribir ularni yaxshi sifat ko'p. Tarozini shunday insof tarozisini qo'yadigan bo'lsak, jamlab jamlab jamlab jamlab taroziga qo'yib qo'yib qo'yib qo'yib yomonligini yaxshiligini agar qo'yadigan bo'lsak, mu'min bo'lgan sifati uni bosib ketadi. Allohga sajda qilyapti. allohga sajda qilyapti allohni dushmanlari qarshi urushyapti ya'ni ko'p yaxshi sifatlari bor yoki bir oilada oilador birodarlar biladi bir oila qana turmushi davom etadi bir oila qachon bardavom bo'ladi qachonki bu oila yomonligini ko'mib yaxshiligini ko'zini oldiga keltirib yashaydi er ham agar er ham xotin ham bir daftar tutib olsa, har kunlik aybini yozaversa ikki taraf bir hafta emas, ikki kun davom qilmaydi shu ayb. Ya bu mu'min-ku Ya bu oyatda ayolim mu'mina-ku. Hijob bo'ryapti-ku, Xudoga sajda qilyapti. Yaxshiligi. Oxir aytadi shu bolalarim onasi-ku deydi. Eng yomon bo'lsa shu aytadi. Shu yomonligini bekitib, yaxshiligini ko'zini oldiga keltirishadi. Shuning uchun bu oila davomli bo'ladi. Bu jamoat katta oila. Katta oila. Mana yomonlari bor. Lekin bizi tabiatimiz shuna bo'lib qoptiki, yaxshilar bilan birga bo'lsak, yaxshilarni da'vat qilsak, payg'ambar risolatni bir tarixini ko'raylik. Payg'ambarlar eng vahshiy darranda qavmlarga muballiq doi bo'lib kelgan. Yomonlarni yaxshi qilgan. Yomonlarni yaxshi qilgan ular. Umar kim edi? Dorinda turada Abu Sufyan Abu Jahl aytdiki, kim Muhammadni qatl qiladi dedi. Shuni yomonlikdan kim bizni qutultiradi deganda Umar ibn Xattob mushrik edi. Men dedi, qutultiraman Men qatl qilaman Muhammadni. Umar ota-onamizdan bizga suyumlik ba'zi o'rinda u. Shu darajaga yetdi. Biz yomonlarni kichkina yomoncha edi, o'zimizni qo'rqoqligimiz, o'zimizni noto'g'ri andishamiz bilan katta gunohkor qilib qo'yganmiz. Va bizni har qancha oramizdagi bo'lgan narsa Hazrat Abu Bakr bilan Mistahning o'rtasida bo'lganchalik bo'lmaydi, baribir. Mistah Badriylardan bu kishi abu bakrni qarindoshlari oysha onamizni ifkida bo'xtonida ishtirok qilib qolgan va darrayam yegan saksondanlar abu bakr achchiqlab qasam ichib qo'ydilarki endi men bunga yaxshilik qilmayman chunki abu bakr rasululloh sallamni qaynatalari oyshani otalari ummul mo'minin shu kishiga bo'xton bo'lgan men bunga yaxshilik qilmayman infoq ehson qilmayman alloh taolo nur surasida sizlarni ichinglarda fazil egalari bu gapni aytmasin muhojir miskin qarindosh urug'larga infoq qilmayman demasin agar allohni mag'firat qilishini istasa bu gapni aytmasin abu bakr aytgan ekanlar istayman istayman robbimni mag'firatini qasamlarga kafforat buyurib yana mistahga yaxshilikni davom ettirgan ekanlar har qancha dushmanchiligimiz bo'lsa u darajaga bormay alloh uzi asrasin Ya'ni birodar bo'lsak bo'ladi. Bizga yoqmayotgan sifati bordir, lekin Allohga yoqishi mumkin. Allohga yoqadigan sifati bo'lishi mumkin. Va biz u birodarimizni yomonligini yaxshilik bilan qaytarib, unga yaxshiligimizni davom ettirishimiz kerak. musulmon musulmonni birodari rasululloh sallam aytdilar musulmon musulmonni birodari biz ko'proq tug'ishgan inilarimizni qo'msaymiz vatanda qolgan qarindoshlarimiz judayam yaxshi siyla rahm lekin biz uchun hijrat diyoridagisi boshqacharoq buni Alloh bog'lagan Alloh bog'lagan musulmon musulmonga zulm qilmaydi uni yordamsiz dushmanlarga tashlab qo'ymaydi uni haqorat qilmaydi uni kamsitmaydi yana aytaman bu musulmonlarga tegishli gap Bu musulmonlarga tegishli gap. Boshqa musulmonlarga nisbatan qanday o'zini tutish kerak? Va ikki bor aytdilarki, at-taqvo ha huna, at-taqvo ha huna deb Rasululloh vasallam o'zlarini yuraklariga ishora qildilar. Bir kishini yomon ekanligiga musulmon birodarini haqorat qilishligi kifoya qiladi. Bu Rasululloh vasallam guvohliklari bir kishini yomon deb atalishlikka bir musulmon birodarni haqorat qilyapti, tahqirlayapti, uni pastga uryapti, bu uni yomonligiga kifoya qiladi.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 Bir kun kelar bahor, sovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.